Salamu alaikum i kažemo velikom u salam. U zadnje vrijeme teško se dižem na sabah i u namazu i mimo namaza imam teške i zle vesvese što mi teško pada na dušu. Šta da radim jer ne mogu da se odbranim? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Salatu imadu din. Namaz je stup vjere. Da je istina to da šeitan čovjeku napada najosjetljiviji dio i da traži da čovjeka odvoji od gospodara subhanahu wa ta'ala, to je ono što mu je zadaća, znači da napada čovjeka u borbi protiv takvi koji nas odvode od staze upućeni, znači Allah subhanahu wa ta'ala propisao je ibadete kojima ćemo se zaštititi kako čovjek ne bi postao od onih koji nije pokoran i predan Allahu subhanahu wa ta'ala namaz je štit vjerniku tako da onaj ko sebe nije odgojio da nalazi najprijatnije trenutke u tom ibadetu koji je od najodabranih ibadeta, znači postoji uzrok što je u takvom stanju. Osoba ili je nemarno pristupila tom ibadetu, ne proučavajući smisao namaza, ili je ga uzela verbalno i površno, te na takav način nije svoje biće našlo ono što treba daći u namazu. Znači osoba je u borbi u džihadu kad dođe u poziciju da šeitan napada da želi odvojiti od namaza. Znači naša je obaveza u takvim momentima da se vratimo na što više ibadeta kojima ćemo otjerati vesvesu i ono što šeitan nam nameće. A to je da pristupimo namazu sa onim što štiti namaz. Ulazići u namaz, znači da u njegovo vrijeme ustupimo u namazi sa ibadetima koji su kao što je učenje Kur'ana i slično, pripremimo se tako da uđemo u džemat, već pripremljeni mnogim dijelima kojima ćemo sebe olakšati da osjetimo slast namaza i da klanjamo u džematu. Osoba ako ovdje je žena, ako ima takve probleme, isto je pohvalno da se posveti zajedničkom klanjanu u kući sa nekim od sestara, od nekoga, kako bi sebe ojačala u džematskom ibadetu i na takav način našla slast u tom ibadetu وهو السلاء إذا مولي الله سبحانه وتعالى دا يزرتي تيو تكوي وسويسار učeći Kur'an dovom i slično, da Allah subhanahu wa ta'ala ojača roba u pokornosti njemu, jer upravo to je način Allah subhanahu wa ta'ala voli roba koji je ustrajan u ibadetima, koji će upravo dokazati da ono što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nije mu teško, jer namaz ne smije biti težak. To je osobina licemjera koji namazu lijeno pristupaju, koji ne osjećaju prijatnost u namazu i upravo sve to nekad bude uzrok, znači da mnogi, mnogi faktori, gaflet srca ili nečega, da nas odvaja od namaza. Nego smo dužni ustrajati i oduljiti namaz, što više. Kad nađemo sebe da u namazu nismo prisutni, onda osta, ostajemo duže na ruku na srždi kako bi osjetili ono što treba da osjetimo u tom namazu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da da utvrsti muslimane na putu upute, sačuva ih od vesvesa i svega onoga što odvoji od istinske pokornosti njemu.